O nosso ritmo é esse aqui, ó. É mais uma do DJ RB, papai. Tem que aturar. Vai! Taco do Santa, peita do Santa, falta piranha do lado cê santa. Quer que te bata? Não vai dar. Não pode dar chilique. Uou! se envolve, quer dar o golpe, justo nos caras que vive de golpe. Aquário de piranha não vai água, vai whisky. <laughs> Falando em Santander, ele que tá patrocinando a vela. Se não sabe quem é, dá licença que é o bonde dos rela. Uma vez e sem juros, vítima não gosta que parcela. Só pancada no útero, sentiu o cheiro do da cadela. Pô, fudeu, modinha! Bonde dos rela que banca ela, quer é romance, então cancela que eu não tô muito louco. Ah, olha a cautela, que essa cadela tira meu nome da boca, que essa porra não é os carai. Ha! Bonde dos ela que banca ela, quer é o manso, então cancela que eu não tô ficando louco. Ah, olha a cautela, sua cadela, larga meu vulgo capela, que essa porra não é os. É mais uma do DJ RB, papai. Tem que aturar, vai! Jaco do Santa, peita do Santa, falta piranha do lado cê santa. Quer que te vaca? Não vai dar, não pode dar chilique. Ela se envolve, quer dar o golpe, justo nos caras que vive de golpe. Aquário de piranha não vai ar. Vai uísca, falando em Santander, ele que tá patrocinando a vela Se não sabe quem é, dá licença que é o bonde dos rela. Uma vez e sem juros, vítima não gosta que parcela. Só pancada no útero, sentiu o cheiro do cio da cadela. dos ela que banca ela quer é romance, então cancela que eu não tô ficando louco. <laughs> Olha a cautela que é sacadela, tira meu nome da boca que essa porra não é os carai. Ha! Bonde dos ela que banca ela quer é romance, então cancela que eu não tô ficando louco. <laughs> Olha a cautela, sua cadela, larga meu vulgo capela que essa porra não é os. É mais uma do DJ RB, papai. Tem que aturar, vai! Taco do Santa, peita do Santa, falta piranha do lado cê santa. Quer que te vaca? Não vai dar. Não pode dar chilique. Uou! Ela se envolve, quer dar o golpe, justo nos caras que vive de golpe. Aquário de piranha não vai ar. Vai whisky. Falando em Santander, ele que tá patrocinando a vela não sabe quem é. Dá licença que é o bonde dos rela. Uma vez e sem juros, vítima não gosta que parcela. Só pancada no útero, sentiu o cheiro do cio da cadela. Pô, fudeu, motinha! Bonde dos rela que banca ela, que é o manso, então cancela que eu não tô ficando louco. <laughs> Olha a cautela, sua cadela, larga meu vulgo capela, que essa porra não é osso. <laughs> sem juros. Vítima não gosta que parcela. Só pancada no útero. Sente o cheiro do fio da cadela. Pô, fudeu, modinha. Onde dos ela que banca ela. Quer romance, então cancela que eu não tô ficando louco. Olha a cautela, que essa cadela. Tira meu nome da boca, que essa porra não é os carai. Ha! Bonde dos ela que banca ela. Quer romance, então cancela que eu não tô ficando louco. Olha a cautela, sua cadela, larga meu